วมโนุสังสยังอภิญญาตา สังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางญารพาริปุริสายุคามิหานพระปุริสาปุพลาเอตพระภะวะโตสาวกสังโฆ าหุนายโยภาหุนายโยทักขินยโยอันตริกานิโยวันุตรังปุญญาเกตังโลภัสสังสัมมังคังฆังอภิปุจยามิธรรมังคังฆังติลสานโม ਅੰਦਲਿਯੰ ਬ੍ਰਤਨਤਿਯ ਪੰਨਮ ਕਾਤਿਯ ਸੇਵਾ ਸੰਵੇਸ਼ਾ ਪਰਿਕੇ ਸੰਨਪਾਤੰ ਚ ਪੰਨਮਸ ਸੁਰਤੋ ਤੋ ਕਰੁਣਾਮ ਅੰਦੋ ਜੋ ਜਨ ਚਤੁ ਸੰਪਰਯਾ ਨਲੋ ਜਨੋ โลตัสสะปาบุปกิเลสะปะกะโกวันตาลิพุธังอะหัมากะเลนะตังธัมโมปะฏิโมติยสันตสังตุโนโยมมังขปาธรรมะเทระปินทโก โลกุโลโยจักขันติปันโนวันทามิธรรมังอามะเลนตังสมโพสุเกตาปยติเกตาตันิโตโยเกตานโตตุปตานุโก ปันโดปาทานขันโดสังขารูปาทานขันโดปริญญาโลปาทานขันโดเดสังปริยายะทัพมาโนุตภควาเอวังกรุลาสาวะเกวิเนเก เอวังปะมาจะปัญญาสัพพะวะโตสาวะเกสุอนุตาสัมมิวะหุราปวัตตติรูปังอภิจาเวทนาอภิจาสัญญาอภิจาสังขาราอภิจาวิญญาณังอภิจารูปังอนัตตา เวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขารานิจังสัพเพธรรมานัตตาติเตมยังโอตินามะจักขิยาเจรามะระเนนะ โตเกหิปริเตเวหิโตเทหิโตมานาเตหุปายาเตหิโตโพตินาทุอัปเรตาธอรมเทวันนามิมาสเกวรัสตุกาคันตาสันตกิริยาปัญญาเยตาเต ทิระปริเยบุธรรมติตังทัวันตังโุเทสะอันสัมมาสัมพุทังสัตตะอัปะนัตตมะนะ 两边。 โต คอยลืมสานขอพระวิบานทินนามานเนรันเดอันตาจักวาเรตุอัตราคาชันตุเท เอวตาสัทธามา มุนิราชาตาสุนันตุสักขโมกคาทางสัพเพกาเมจรูเปกิริสิกราตเตจันตริเกวิมาอาเน ที่เปรัตเทจคาเมตรวนาคหาเนเทหวัตุมิเกตเตภูมาจายันตุเทวาชลาธราวิสเม ยาคาคันทพนาาคาติทันตาอาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธโวเมตุนัน ตวนกาโลอาญัมพาทันตาธรรมตวนกาโรอาญัมพาทาน จามิตติยามปิสังขังสารนังคาชามิ มพุเทอาตเวสันจะทวาทสันจะสหัสเกปัญจะสตสหัสานินามามิสิรสาาหันเตสังธรรมันจะสังพันจะอาตเรนนามา มิหังนมการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปาทเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอเสสตัวสัมปุเทปัญจปัญญาสันจจตุเวสติสหัสเกตัสสะสะสหัสานินามามิเส รสาอาหารเตสามธรรมันจะสามพันจะอาตะเรนนามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสเปอุปาตเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอเสสตตสัมพุเตนวุตรสเตอา ตจัตตาลิสสหัสเกเวสติสตสหัสานินามามิสิรสาอหังเตสังธรรมันจะสังพันจะอาตเรนนามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัตเวอเนกาอันตรายาปิ วินาสันตุอาเส นะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมธรรมาสัสวะคาตาเสวะเตนิทานโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธสิรติทิโนนะโมอุมาตยาราธาสรตนาตยาสสะ าธุกังนโมโอมะคาติตาสสะตัสวัตุตยาสปินโมตาราปภาเวนวิคาจันตุปัทวานโมตารานุภาเวนสุวัติโหตุสัพพทานโม การาสเตเชนวิธิมิโอมิเตชวา อหูเทวามนุสาจะมังคลานิอาจินตยุนทาคังขมานาสุทานังปรัวอิมังคลมัวตมังอเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาปวชาจะปวชนียานังเกตัมมังคลมัว ตมังปฏิรูปเทสวาโสจะบูเปจะกตปุญญาตาอัตสัมมาปณิติจะเอตามังคลมุตตมังพาหุสาจันจะเสปัญจะวินโยจะสุสิกิัวสุภาสิตาจะยาวาจาเอตามังคลมุตตมังมาตาปิ ตุปัฏฐานังปุตตารา สสังคโหอนาคุลาจกัมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตกานันจะสังคโหอนาวาชานิกัมมานิเอตัมมังคลมุตตมังอารติวิรติปาปามาชปานาจะสัญญา มโมอาปมาโทจะทำมเมสุเอตามมังคลมุตตมังคาระหัวจะนิวาตัวจะสันตุทิจะกตันยุตากาเลนะธรรมาสวนังเอตามมังคลมุตตมังคันติจะโสวจะสตาสมนานันจะทานสนังกาเลนะธร รรมสากัชาเอตัมมังคลมุตตมังตะโพจะพระมจริยันจะอริยสัจานตาสนังนิพพานสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคลมุตตมังปุถทาสโลกธรรมเมหิจิตังยาสนกรรมปฏิอโศกังเวรชังเขมัง เอตัมมังกลมุตตมังเอตาติสานิกตวานัสาปะตมะปราชิตาสาปาตโสทิงคาจันติตันเตสัมมังกลมุตตมังติ ยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสังเกสุวายังรัตนังปณิตังนโนสมังอาติตถาคเตนะอิธรรมปิพุเตรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยถาจ คาสากยมุนีสมาหิตตนเตนะธรรมเมนะสมาติกินจิธรรมปิธรรมเมรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยามพุทเสตุปริวันนเยสุจิงสมาธิมานันตริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสมุน เวชติธรรมปิธรรมเมรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอัตัสตังปัสสัทธาจาตาริเอตานิยุคานิโหติเตตากินายาสุขตาสสาวกาเอเตสุตินานิมหาภรานิธรรมปิส สังเกรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปโยตามนัสาทันเทนะมิกามิโนโคตมสาสนามอิเตปติปาตาอมตังวิกายหลาตามุทานิปุติงปุญชมานาอิตามปิสังเกรตนังปณิ ิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุกีนังปุรานังนวังนาติสัมภวังวิราตจิตายติเกภวะสมิงเตขีนปีชาอวิรุณหิชันทานิพันติทิรายทายังปฏิปุริธรรมปิสังเขรตนังปณิตังเอเต เนะสัจเจนะสุวัติโหตุ กัลนียมาทกุสเลนยานตังสันตังปะทังอภิสเมจะสาโคอุชัวจะสุอุชัวจะสุวโจจะสมุตุอนัติมานีสันตุสโคจะสุปโรจะอาปเกโจจะสันละหุกะวติสันตินตริโยจะนิปโคจะอาปคาโคกุเลสุอ นันุเกตวนาจะโดทังสมาจเรกิมจิเยนเวนโยปเรอุปวตายโยนสุกิโนวาเกมิโนโหนตุสาเปสัตตาปวันตุสุกิตาตาเยเกจิปานภูตาติตาสาวาทาวราวาอนวเสสาติกาวาเยมหันต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 วเยอปริมาณังอุทังอโตจติริยันจะอสัมปาทังอเวรังอสปาตังติทานจรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตาสวิคตมิตัวเอตังสติงอธิทายพรามเมตังวิหารังอิธมาอุเทตินจานุปกรรม มสีลวาตาสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยเกตังนหิชาตุคาปสายังปุณเรที วิรูปัเขหิเม เมตัง เมตังเยราปเทหิเมชาปยาปุเตหิเม เมตัง เมตังกันหาโคตมะเกหิจาปาตะเกหิเม เมตัง เมตังทิปาตะเกหิเมจตุปเทหิเม เมตัง เมตังพหูปเทหิเม มามังอปาทะโกหิงสิมามังหิงสิติปาทะโกมามังจะตุปะโตหิงสิมามังหิงสิปะอุปะโตสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวราสัพเพปัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปมาคมาอาปมา โนปุโตอัปมาโนธรรมโมอัปมาโนสังโฆปมาณวันตานิสิริงสปานิอหิวิชิกาสตปฏิอุณนานาปิสระภูมุสิกากตาเมราคากตาเมปริตาปฏิกมันตุปูตานิโสหังนโมภะคะวะโต ตนโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานัง อัติโลเกศีลกุโนสัจังโสจยโนตยาเตนะสัจเจนะกาหามิสัจกิริยมนุตารังอาวาจิตวาธรรมพลังสริตวาปุภเกชิเนสัจพลมวาสายสัจกิริยมกาสหังสันติปาคาอปาต ตนาสันติปาทาอวันชนามาตาปิตาชนิขันตาชาตเวทปฏิกรรมสหสัจเจกเตไมหังมหาปาชลริโตสิกิวาเจสิโสรสกเรสานิอุตกังปัตวายทาสิกิสาเจนเมสมุนาทิเอสาเมสา จปารมี ยานทุนนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาปัวสกุณาสสัตตัวปาปาคหัวตัวสุปินังอาการตังปัวทานุภาเวนวินาสเมตุยานทุนนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาปัวสกุณาสสัตตัวปาปาคหัว ตัวสุปินังอาการตามธรรมานุภาเวนวินาสเมนตุยานตุนิเมตังอวมังพลันจโยจามนาปปสกุณาสสัทโทปาปาคโอทัวสุปินังอาการตามสังขานุภาเวนวินาสเมนตุ ขปาตตาชนีทุกขาพยาปัตตาชนีพยาโสกปัตตาชนีโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทาน นังททานตุสัตทายสีรังราคันตุสัพทาภาวนาปิรตาโหตุกาจันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาภลังปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนราคัมพันธามิสัพพโส อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจรณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทัวอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาตัวภะคะวตา ธรรมโมสันติติโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาภูวินโยเฮติสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสัะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโย อัญชริกรณิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลตัสสานิ ทาหุงสหัสสมปิเนมิตาสาวุทานตังครีเมกรังอุติตะโครัสเสนมารังทานาทิธรรมวิตินาชิตวามุนินตัวตานเตจสาภวตุเตสยมังคลานิมาราติเรกมปิโยชิตสาภลาติ ิงโกรัมปนาลวะกมากมตาทยาคังคันเตสุตันตวิทินาจิตวามุนินตัวตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาราจิริงขจวรังอติมาตบัวตังทางวานจิจักกรรมสนิวสุทารุนันตัง เมตตามปุเสกวิตินาจิตวามุนินโทตันเตจสาปวตุเตจยมังพลานิอุคิตาคารมติหาทสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปทังกุลิมาละวันตังอิทิพิสังกตมโนชิตวามุนินโทตันเต จสาภวตุเตชยมังคลานิกาตวานากาตมุตรามิวคาพินิยาจินจายทวตวัจนานชนกายมาเจสันเตนะโสมวิทินาชิตวามุนินตัวตันเตจสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหาร ยมติสาจกวาทะเกตุงวาตาพิโรปิตมนังอธิอันทภูตังปัญญาปฏิปัจริโตชิตวามุนินตัวตันเตสสะภวตุเตชยมังคลานินันตัวปนันทพุชกังวิพุทังมหิติมปุตเตนะเทระพุชเก นะธรรมาปยันตัวอิตัวปเทสวิทินาชิตวามุนินตัวตันเตจะสาภวตุเตชยมังคลานิทุคาอธิติปุชเกนะสุธาทหาตังพรามังวิสุทธิชุติเมติภกาพิธานังญาณาคเตนวิทินาชิตวามุนิ อินทวตันเตชะสาปวตุเตชยมังคลานิเอตาปิปุตตชยมังคลาอาตคาทายโยวาจโนทินาทิเนสารเตมตันเตหิตวานเนกวิวิธานิจุปัตวานิโมขังสุขังอธิขมายนโรสปัญโย มหากาลุนิโกนาโทอิตายสัมปานินางภูเรตวาปารมีสัพพปัตตัวสัมพุติมุตตมังเทเตนะสัจวัเจนะโหตุเตชยมังคลังจยันตัวโคติยามุเลสักยานังนันทิวัตโน วันตวันวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปัทวิโปคะเลอภิเสเกสาพปุทานังอาคาปะตัวปโมตติสุนาขาตังสุมังคลังสุปาคาตังสุหติตังสุขโนสุมุห ตัวจะสุเยธามพรหมจาริสุปทาขินางกายกรรมังวาจากรรมังปทาขินางปทาขินางมโนกรรมังปณิทิเตปทาขินาปทาขินานิกตวานรพันตาเตปทาขิเต สัพพัญญุตยานังอิจันตัวอาสวัตถยังอิทิธรรมังอนุปัตตัวอิทิมนตังนมามิหังติตินโนยโยวัตถุกมหาตินนางโลปานมวตตมวติโสภูมิอติกันตัวตินนางโอคังนมามิหังอิปิโย เทวมนุษย์สานังปิโยพระมานนโมตัโมปิโยนาภาสุปันนานังปิอิมตริยังนมามิอังโสโสภาวิรตาจิตตัวโยโสปมาโสสเพวะเกโสปัปปันเตปมวลเอมตัวโสปวันนังนมามิอังภา ปจิตาเยนสัตธรรมาปะขมาเตนตาจินาพเยสัตเตปหาเสนตัวพยาสันตังนมามิหังคาคามิตัวเยนสัตธรรมมัวขมาปิตัวสัตเอวะตังขัดจมานสีวังรัมมังขมยาตัมมังนมามิหังวาวานาย มิโยตันหาวาจังพาสติอุตตมังวานนิพพานันท ยวายมันตังนมามิหังอาอนัสสาสตสัตตานังอัสสาสังเทติโยชิโนอันนตคุณสัมปันโนอันตคามิระมามิหังราระโวนิพานสัมปันเตระตัวโสสัตตมัวจเนรัมมาเตเตทสัตเตโยระนา จาพังสมามีหังหัง หันยเตปาปเกธรรมเมหังสาเปปิปรัมจันนังหังสมานังมหาวีระหันตปาปะนมามีหังสังสังคตาสังคเตธรรมเมสัมมาเทเสสิปานินางสังสารังสังวิกาเตติสสัมพุทธังนมามีหังมามาตาวปาสิโต สัตเตมนัดผัตเตปมาทติโนมานิัตเตวสามเตอิมานะนมามีหางสัมสันจยังมารมิงสัมมาสันติตะวาสุกมาตโนจลานางจยังตัตตวาสันตคามินมามีหางพุทธพุทธจิตตะวาจตุสัจจานิพุทธชาเปติมหา ชนะพุทธาเป็นตังสิวังมักขังพุทธเศษทังนมามีหังตัวตัวติราเกจะตัวเสจะตัวติโมเหตจะปานินางตัวตาสว่างมหาวีรังตัวจะเกละสังนมามีหังวิวิวิเกวะสัตธรรมาวิจิตตวาธรรมเทศนาวิเวเกติตติ ตตโยวิธิสันตังธรรมามิอังจาจาติธรรมมัวจราธรรมมัวจาติอันตัวปปาสิมัวชาติเศษเทนะพุทเทนะชาติโมกังนมามิหังจาจยเตปุญญสัมปาเลจเยหิสุขสัมปะหังจะชันตังปาปกรรมานิจชาเป็นตังนมามิหังรา รมิตาเจนนิพานังรักทิตังหลกสัมปทังระจาโูสาธิเกรเสระหิตังตังนมามิหังนานมิโทเยวะพรามเมหินรเทเวหิสัพปนัทันตัวสีหนาทังโยนาทันตังตังนมามิหังสังสังคาเรติวิเตโรเกสัญจาน นาติอนิจจตัวสัมมานิพานสัมปันตัวปัมปังสันตินมามิหังปัมปัมคเตโพธิสัมปาเลปัสสัตัวโสสเทวเทปัญญายอันสโมุหติปสันนตัมตังนมามิหังโนวนเทตินิรยังปันตังโนจะปาปังอปารยิโนสมุอันติ ปัญญาญาโนนะธรรมังนมามิหังสุสุนตโรวรรูเตนะ สุดสรววธรรมภาสเนสุตุทัสังติสาเพติสุขตันตัง นมามีหังคัคันจันตัวตัวกิยังธรรมคันจันตัวอมตังปะตังคตัวสัวสัตตมัวเจตังคตัญญาณังนมามีหังตัวตัวเสนตัววรธรรมเมนตัวสัตธาเนสิเววเรตัวสังอา ปาสิฉันตูนะตัวรจิตตังมามีหังโลโลเพจะหาดิสัมพุตัวโลกเกษตรคุณาตวโลวลเพสัตเตจะหาเพติโลปสันตังนมามีหังกากันตัวโยสัพปสัตตานังกัตตวาทุกขกยังจิโนกเทนตัวมัทุรังธรรมังกถาสันหัง นมามิหังวิวินยังโยปปาเสนติวิธรรมเศตวัตโยพระเววิเศษสัญญาณสัมปันโนวิปาสันนังนมามิหังทูทูเสสัตเตปทาเสนตัวทูรตะหานังปปาเสตินิพานมาขมาทูสหานังนมามิหังอาอันตามชาติจลาที นังอากาสิปะตุสโมอเนกุสา เตนะอัสสาเสนตังนมามิหังนุนุเตติราคติตานินุทาเตติปรังชนะนุนาอัตถังมนุษสานังนุสาสันตังนมามิหังตาตโนติกุสลังธรรมังตโนติธรรมเทสนังตันหายาวลนันตานังตันหาตาตังนมามิโรโร เสนเตเนวะโกเตติโรเสเนวนะปุจจติโรธานังตาคาอาทีนังโลทสันตังนมามิอังปูปุนันตังอัตตโนปาปังปุเรนตังทัสสปารมีปุญญาวันตัสราชาตปุตตปูตังนมามิหังริริปุรา ธิภูตาวริปิยาปฏิหันยติริตังธรรมังนกาเลทาริยวังสังนมามิหังสาสมาปันโนวรสีเลนะสมาธิปวโรจินวสยามปูญาณสัมปันโนสนหวาจังนมามิหังมาเมาโมโยสัพพิตานิทวิตวาปิสเทวปังธรรมโต อมตังเขมัทานติดนริยังนมามีหังมาเมาสาเอนสัมบุตัวมหันตังญาณมาคมิไม่ตังนรเทเวหิมโนสุทังนมามีหังสาสาลังเทติตสัตตานังสาเมติธรรมตังปะทางสารติวิยสาเรติสารธรรมังนมามีหังร ระธรรมตาเรียสัตธรรมนำมาเปติสนสาวกังลัมเมฐานเนวสาเป็นรนาอันตังนมามหังติปิโยวรณิทานเนติเรธานเนสสาวกัวติรังฐานนำปปาเสติติตาธรรมังนมามิหังสัตตธรรมังเทสยิตวานสันตังนิ ิพพานปาปะกังสมาหิตังสสาวะกังสันตจิตตังนมามิหังถาฐานหังนิพพานสังขาตังฐานเนนาทิตตัวมุนิฐานเนสัพกสิเวรังเมธาเป็นตังนมามิหังเตเตนตัวโยสัพสนิพพานเทวมนุสปานินางเตตังธรรมวรังทาน นังเทวเศษถังนมามีหังวะวันตราพังวันตะตัวสังวันตะโมหังอนาสวังวันทิตังเทวพระมเมหิวรังพุท ตะนามามิหังตามาตาวิระเยนาปิมหันตาปารมิงอากามนุสเทวปัมเมหิไมตังตัณนามามิหังโยนุนาธรรมังปกาเสตโตนุตนัทายปาปะ นุนาทุขาทิปันนานานุภาปิตังนมามิอังคาสาวกานานุภาเสติสารตัมเมจปานินาสารตัมมมนุสานังสาสิตังตังนมามิอังนา นันทันตัววรสัตธรรมิ นันทาเปติมหามุนินันทะภูเตหิเตเวหินันทมิยังธรรมามิหังพุทพุทธิตาริยสัจจานิพุทธาเปติสเทวะพุทธ เนวิสัมปันนังบุทังสัมมานมมามิหังทัวทัววิตาทัวมหาวิรัวทัววันตัวมรมาตนุทัววิตวาปานินังปาปังทัวจะเกลสังนมมามิหังมาปยมาปนสัตตานังพยังหาเปตินายะพระเวสัพเทอติกันตัวปยะสันตังนมามิหัง มาคติโตเยนสัตธรรมมัวคตัญญาเนนปาทินังขันหานิยังวรธรรมมังขันหาเป็นตังนมามีหังว่าวาดิตังขอทางธรรม ังวานโมขายภิกขุนังวาสิตังปวเรธรรมนิ วานหานังนมามีหังติตินโนโยสัพพาปาปิหิตินโนสัพพาปฏิทิตัวติเรนิพานสังขาเตติกายานังนมามีหัง

أنه مقامي بين شيئين بمعروف بين الشمس سكانا متى شيئين وكل شيئين كفارة تكفر

فالفقير المرضى أيام قالت تجفى بمرضى فقعد اليوم والبيان وقوم بمرضى كتابا يسمى تستقبلين قوة أيام قالت تجفى

ما فعلتم

kita usul sabdanya lantur kita nama untuk kita senangnya mati pasana kita sampai itu mengoda kami Terima kasih. la you.